الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نبينجوا تكوف وإسلام لكن لليا نبوكم وشانا الزيت سيدته التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى leo tutaingia katika mlango mwingine ambao شيخ ameuita babu قول الله ta'ala mlango unaozungumzia kauli ya Allah tabaraka wa taala yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya wanamdhania Allah tabaraka wa taala pasina ukweli dhana za kijahilia yaquluna hal lana min al-amri min shay' wasema, je, hapa kweli sisi tutaweza kupata ushindi kweli? Hii ni tabia ya wanafiki. Wakati walipoona vita vinazidi vinakuwa vikali, basi husema maneno haya eh, kwamba je, kweli tutapata ushindi hapa? yani wakifikiria kuwa Allah tabaraka wa taala hawezi kuleta ushindi kwa nani? Kwa Waislamu. Allah anamwambia mtume wake waambie qul innal amra kullahu lillah, sema kuambia amri yote ni ya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kushinda au kushindwa, kote ni kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msimdhanie Allah vibaya, mkasema kuwa hapa kweli kutakuwa na ushindi e, mtume kweli atashindwa hapa au atashinda hapa. Hizo dhana ni dhana za kijahilia. kisha na kauli yake Allah tabaraka wa taala adhannina billahi dhanna as-sawi alayhim da'iratu as-sawi zote ni tabia za wanafiki walikuwa wao wakimdhania Allah dhana mbaya yani wakiona kwamba Allah tabaraka wa taala hatunusuru dini yake hatumnusuru mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadha albab mlango huu min ahami alabwabi fi tauhid katika milango muhimu sana katika eh, tauhid wa huwa nao unazungumzia hivi annahyu an su'i dhanni billahi fi amrihi unatukataza waislamu kumdhania Allah dhana mbaya katika mambo yake iwe ni jambo ambalo la msiba iwe ni jambo la kheri hafai muislamu kumdhania Allah dhana mbaya mathalan umepatikana na maradhi ukaona kwamba Allah ananionea mimi haifai kwa muislamu jua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelifanya hilo kwa kwa hikma yake na hikma kubwa ambayo tumezungumziwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kukufutia wewe nini madhambi yako kwa sababu pindi unapopatikana na maradhi basi Allah tabaraka wa taala hukufutia madhambi yako kwa hiyo haifai muislamu kumdhania Allah tabaraka wa taala dhana mbaya na mafungamano ya mlango huu na kitabu hiki cha tauhidi ni kwamba anna min kamali tauhid ya kwamba katika ukamilifu wa tauhidi ya mtu ayadhunna Eh, billahi husna dhanni ni mtu kumdhania Allah dhana nzuri huo ndio ukamilifu wa tauhidi kwa kila ambacho unachopatikana nacho iwe ni cha iwe ni chashari mdhanie Allah dhana dhana mbaya iwe ni kwako wewe au kwa mtu mwingine eh kuwa umeona mtu mwingine yuko na msiba ukaona Allah amemuonea huyo kwamba hakumfanyia hakumfanyia haki. Dhana kama hiyo haitakikani. Muislamu anatakiwa amdhanie Allah dhana mbaya, na huo ndio ukamilifu wa nini? Wa tauhid. Wa anna su'a dhanni billahi yunafi kamala tauhid, na kuwa ukimdhania Allah vibaya, huo ni upungufu wa nini? Wa tauhid, na unapunguza tauhidi yako. Mwenye tauhidi kamili hawezi kumdhania Allah vibaya amdhania Allah vizuri katika mambo yake yote iwe sawa ni ashari au sawa ni nini ni khair li anna ash-sharra wal khaira kulluhu min Allah tabaraka wa ta'ala والواجب ala almuslim wajibu kwa muislamu an ya'lama wa ya'taqida ni kuwa yeye ajue na aitakidi anna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bisifati sifatil kamal uitakiri namna hiyo kuwa Allah amesifika na sifa za ukamilifu wa min kamalihi na katika ukamilifu wa Allah annahu la yaf'alu shay'an illa lihikmatin baligha kuwa Allah hafanyi jambo lolote isipokuwa kwa hikma kubwa wa ghayatin samia na lengo kubwa kabisa Allah hawezi kuwa yeye atakuletea kitu ikawa hana lengo na lengo lake kama leo hii tuko na ukame mkubwa sana umemaliza watu umemaliza wanyama mimea na nini na kadhalika haya ameyafanya Allah tabaraka wa taala na si kwamba hana hikma hawezi kufanya kitu hivi hivi kwamba hakuna maana yote ana maana yake na ana hikima zake na katika hikma ya Allah kubwa katika hili janga ni kuwa watu warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala wamtaki Allah msamaha ili mvua ipate kunyesha fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara watu waache maafia warudi katika taa ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo muislamu anatakiwa aitakidi kuwa kila Allah anachokifanya katika huu ulimwengu kina hikma yake na ina lengo lake kubwa kwa sababu Allah yeye amesifika na sifa za ukamilifu na katika ukamilifu wa Allah tabaraka wa taala ni kuwa yeye hafanyi kitu isipokuwa anafanya kwa nini kwa hikma e, maalumu au kwa lengo maalumu wallahu alimun hakim Allah tabaraka wa taala ni mjuzi kwa lile analofanya, si kwamba anafanya kitu hakijui, anafanya kitu kwa kuwa yeye anakijua kile kitu. Kisha hakimu ni kuwa yeye ana hikma kwa kile anachokifanya, kwa sababu eh, hikma yake ni kuweka vitu katika sehemu ambayo inastahili. Anawapatia wale mtihani, hakukupatia wewe, ana hikma yake amekupatia wewe khairi, yule hajampatia ana hikma yake Allah tabaraka wa taala. Kwa Muislamu aitakidi kuwa Allah hafanyi jambo isipokuwa kwa hikma na kwa lengo maalumu. Wallahu alimun hakim, kama vile ambavyo wanavyopiga mfano maulama ka in yabtalia ibadahu bil marad, kama vile Allah kumpatia mja wake maradhi ana hikma yake kwa nini amekupatia maradhi akampatia yule siha ana hikma yake Allah tabaraka wa taala lakini si uanze kudhania dhana mbaya Allah ananionea hapa mbona natumia dawa zote lakini hakuna mafanikio eh, kuna lengo kubwa Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe analijua ana na wala hakuonei ana hikma yake au bilqahti au kwa mambo kama hayo ya ukame Allah ana hikma yake kuleta mambo kama hayo au bilfaqri Allah aweza kukupatia ufakiri ukaanza kulalamika mbona mimi tu maskini hakuna wengine eh, mbona na swali swala zote lakini mambo ni yale yale tu eh, hakuna mafanikio yote huku ni kumdhania Allah dhana mbaya muislamu hatakikani kuwa hivyo watakiwa uvumilie na ile hali na umuombe Allah tabaraka wa taala najua kuwa Allah ana hikma kukufanya wewe fakiri kuwa huna chochote ana hikma yake Allah subhanahu wa taala au bisiha au akukupatia afya pia ukawa na afya nzuri eh kuna maradhi maradhi pia Allah ana hikma yake kukupatia hiyo afya nzuri au ghina au utajiri kwa unapata utajiri pia kuna hikma Allah tabaraka wa taala anayo katika jambo hilo la kufanya wewe kuwa kuwa tajiri. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa aitakidi na ajue kuwa Allah hafanyi jambo isipokuwa ana, ana hikma yake. Watu wasianze kulalamika, kwa nini imekuwa hivi, kwa nini imekuwa vile, mpaka umdhanie Allah tabaraka wa taala dhana ambazo ni mbaya fafi hadha yajibu ala almuslim katika mambo kama hayo mitihani hii utajiri umaskini magonjwa uzima ukame katika haya inatakikana kwa muislamu ayuhsina dhanna bi rabbih amdhani mola wake dhana nzuri wa an la yadhunna bihi su'a dhanni na wala usimdhanie Allah dhana mbaya sawa'an kana fil khairi au fi shar ni sawa iwe katika jambo la kheri au jambo la shari mdhania Allah tabaraka wa taala katika hadithi al Allah tabaraka wa taala asema ana inda dhanni abdi bi yani ya kwamba Allah tabaraka wa taala yuko katika dhana ya mja wake kwake in dhanna bihi khairan fa khairan kimdhania Allah khairi basi na kwa khairi wa in bihi sharran na ukimdhania Allah shari na kuwa shari kwa sababu wewe mwenyewe ndio umejipeleka huko ukijipeleka katika mambo ya kheri inakuwa ni kheri na ukijipeleka katika shari itakuwa nini itakuwa ni shari kwa hiyo katika hadithi hii inatufundisha tumdhanie Allah dhana nzuri katika jambo la kheri katika jambo la shari Allah la yafalu shay'an illa lihikmatin baligha Allah hafanyi jambo isipokuwa kwa hikma kubwa na lengo kubwa eh, Allah subhanahu wa ta'ala wasuu dhanni billahi min al-af'ali al-jahiliya walmushrikina walmunafiqin, na kumdhania Allah dhana mbaya, hivi ni katika vitendo vya kijahilia. Kwa Muislamu haifai kufanya hivi, na vile vile katika vitendo vya washirikina na wale munafiqin hawa ndio walikuwa wakimdhania Allah dhana mbaya yadhununa billahi ghaira alhaqi dhanna aljahiliya wakimdhania Allah tabaraka wa taala pasina ukweli vile wanavyodhania sivyo wanadhania vingine kabisa ambavyo Allah hayuko hivyo dhanna za kijahilia yaquluna halana min al-amri min shay qul innal amra kulluhu lillah katika dhana kubwa waliokuwa kimdhania Allah tabaraka wa taala dhannu anna Allah la yansuru rasulahu wa la yatimmu amra rasulihi fi idhari hadha ad-din al-haq din al-islam walikuwa kimdhania Allah kwamba hatomnusuru mtume Muhammad wakadhania kuwa Allah tabaraka wa taala hatotimiza jambo la Mtume Muhammad katika kuieleza dini juu ya dini zingine. Walikuwa wakidhania hivyo hawa washirikina na hawa munafiquna na wale watu ambao ni majahilia. vile vile Allah tabaraka wa taala akasema ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ya hawa ni washirikina ni munafiquna ambao walikuwa adhalina billahi dhanna as-sawi wakimdhania Allah tabaraka wa taala dhana kwa hiyo kumdhania Allah dhanambaya hiyo ni tabia ya nani ya washirikina tabia ya munafikuna si tabia ya muislamu ambaye mwenye tauhidi yake iliyokamilika الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى katika kuelezea maana ya hii aya asema aya hii imefasiriwa katika sampuli tatu adhanina billahi eh, dhanna dhanna eh, saw asema fusira biinkari hikma kumefasiria kuwa dhana zao mbaya ni kule kupinga kwamba hakuna hikma yoyote katika haya anayoyafanya Allah ikiwa ni ushindi ikiwa ni kushindwa anasema hii hakuna eh, hikma yoyote eh kwamba wakumdhania Allah tabaraka wa taala eh, jambo e, kama hilo, na sisi tumesema Allah hafanyi jambo isipokuwa kwa nini? Kwa hikma. Allah ana hikma. Ikiwa ameleta ushindi kwa Waislamu ana hikma yake. Ikiwa Waislamu wameshindwa kama vile walivyoshindwa katika ghazwa ya Uhud, walishindwa Waislamu wakatandikwa kweli pia kulikuwa kuna hikma ya Allah tabaraka wa taala. Hikma yake ilikuwa kutufundisha sisi kuwa tusimkhalifu mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wale waliambiwa wabaki huko na wakafanya nini wakateremka walipoteremka makafiri waka wakawashambulia lau wangelisikiliza ile amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo Allah anafanya jambo kwa hikima, lakini washirikina wa, wa na makafiri na wale ambao ni munafikuna walikuwa wakimdhania Allah anafanya mambo tu hivi hivi, hakuna hikma yoyote. Kisha katika tafsiri nyingine, inkari qadar imefasiriwa kuwa hawa walikuwa wanapinga kadari, kwamba haya yanatokea, ah, Mungu hakuyapanga haya tumeshindwa au tumeshinda. Haya ni mambo tu yamejitokeza ya, ya tu yenyewe, lakini si kwamba eti mipango ya, ya Mungu. Walikuwa wakidhania hivyo. Na jambo lingine, inkaru an amra rasulihi wa an ala dini kulli. Dhana nyingine walikuwa wakimdhania Allah tabaraka wa taala kuwa hatotimiza jambo la mtume la kuisimamisha nini dini ya Kiislamu. Walikuwa wakidhania hivyo kwamba mtume kwisha kama vile walivyodhania katika vita vya nini wa Uhud, wakadhania kwa Uislamu sasa khalas hakuna tena. Pia hivyo hivyo walidhania katika ya Badr, kwa sababu uislamu walikuwa wachache sana, wakaona hapa sasa ni Uislamu ume umemalizika. Ume kwa hiyo hizi ni dhana zao ambazo walizokuwa wakimdhania Allah subhanahu wa ta'ala na haifai kwa Muislamu kuwa na tabia hizi za nani za hawa mushrikuna na hawa ambao ni munafiqun. Falwajibu ala almuslimu almuwahhid, wajibu kwa yule Muislamu mwenye tauhidi yake, ayuhsina dhanna bi rabbih, amdhanie mola wake dhana nzuri, fi kulli ma yahduthu fi nafsi, kwa kila kinachotokea katika katika nafsi yako wewe mwenyewe, iwe ni kheri ni shari, mdhania Allah tabaraka wa taala kheri wa fi ghairi na vile vile yale yanayotokea kwa mwenzako eh usije ukamdhania Allah tabaraka wa taala amemwonea mwenzako kisha akakuacha wewe au Allah tabaraka wa taala amenipatia mimi utajiri eh, na yule amemnyima eh, ukadhania kuwa Allah subhana wa taala anakupenda zaidi wewe kuliko kuliko yule yule mwenzako hizi dhana ni dhana mbovu ambazo hazitakikani kumdhania Allah tabaraka wa taala Allah tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana